Yo me estoy buscando como un... Matamos la liga cuando estamos en la tarima. que yo vengo desde que me a pa' tu vecino y blam blam le metí a blam le metí a desde los tiempos era gringo <laughs> desde los 12 me la chingo blam blam Yeah, salgo pa' la calle arrebatado, se picó. por de paca en la guantera, mami chula se picó. Hasta que amanezca me voy de parizón. Cuando se pone en el y se mueve flow tiburón. Moviendo el burrón Par de creepy en la bandera y esta mierda se picó, co, co, co, co, co, Par de creepy en la bandera y esta mierda se picó, co, co, co, co, Ese toto con mi bicho parece que se desagua. Ese toto, ese toto, toto. A mí ese booty está pidiendo culeteo, yeah. Prendiendo prendiendo un, es blanquita, me me se ve al oscuro para darle, para darle. Ella es blanquita, me me se ve al oscuro para darle, para darle, para darle. Ella es blanquita, esa me se ve al oscuro para darle, para darle. Ella es blanquita, esa se ve para darle. Cuando se arma la terpari, sabes que soy tu Dari en el barrio, en el león, como en el Polari. mi gente de la planta, lo que nunca falta es Mari. Le doy duro si es si tiene flow cari. A mí me dijeron que te gusta el jangueo, jangueo, jangueo, jangueo, yeah. A mí me gusta lo que yo veo de frente. Te ves tan chulita, sexy y diferente. Bruno LC. Bruno LC. Planted boy. Mesa atrás da hay miedo a lo que nunca hubo.